jeli, ovaj, uvezali čitavu temu, jer tema će biti ako Bog da zaokružena na nekih 4-5 predavanja. Tako da, da bi se jeli, zaokružila tema, da bi što više braći i sestara znači shvatilo ovu temu jer kao što sam rekao prošli put ova tema nam je manje više poznata ima tu stvari možda koje smo možda i nismo znali možda smo ih malo manje slušali ali činimo i ibadet prema Allahu Đelešanuhu svakodnevno mi jeli, udjeljujemo sadaku, učimo Kur'an, klanjamo i sličnih stvari koje radimo i, svakodnevno se ova tema kod nas znači ponavlja jer sve to što mi radimo treba da bude iskreno ime Allaha Đelšanuhu a šeitan neke Allahovo prokletstvo na njega koliko god uspije od nas da uzme jeli da nam umanji od naših jeli dijela da što manje zaradimo kod Allaha Đelšanuhu on je jeli uspio pa smo kazali prošli put e, kao neka definicija ihlasa jeste ukratko da je ihlas činije činjenje dijela isključivo u ime Allaha Đelešanu, znači činjenje ibadite isključivo u ime Allaha i opet sveza za jednu lijepu jeli, definiciju možemo je nazvati definicijom, a to je da je ihlas da čovjek skriva svoja dobra djela isto onako kao što skriva jeli, svoje grijehe. Pa sam poslije spomenuo vrijednosti ihlasa, prvo od tih vrijednosti e, spomenuto je da je ihlas uslov da bi naša djela bila primljena kod Allaha Đelešanu. Znači da bi naša djela bila primljena kod Allaha Đelešanu postoje jel, samo dva uslova, to su da je djelo učinjeno ima Allaha Đelešanu i naravno stvar da je u skladu sa onim što je došao, s čim je došao Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa sam spominjao primjer, uglavnom manje i više sve su to primjeri koji nam govore o vrijednostima jeli, tog ihlasa, e, da je da, da djelo ukoliko nije učinjeno sa ihlasom biva odbijeno i, u u velikoj količini slučajeva znači bude e, čovjek kažnjen zbog toga pa je ono što je najupečatljivije jest primjer trojice ljudi onih koji, s kojima će se prvo završiti na sudnjem danu i koji će prvi jeli, za glav a to su znači ljudi sa pogrešnim nijetom od, od šehida učenih i od onih koji su imali metak a zaglavit će jeli, zbog toga isključivo zbog toga što su to radili s pogrešnim nijetom iz razloga da bi se jeli dobili hvalu neku kod ljudi i slično tome E, također jedna od, od osobina jeli, od vrijednosti hlasa jeste da je razlog otklanjanja nedaće, lakšanja problema, da je ihlas razlog e, da nas Allah Đelšanu sačuva od upadanja u grijehe, da je ihlas razlog da se rob nađe u hladu arša na sudnjem danu, e, da zbog jeli, ihlasa mubah, to je djelo koje nit u osnovi niti dobijamo za njega nagradu niti kaznu, jeli, u osnovi ono je takvo, to jest ali zbog nijeta ono postaje, jeli, ibadetom i dobija se naknada ili nagrada za to učinjeno djelo kao što je mirisanje, kupanje, uzmanje hrane, piće i sličnih stvari zbog nijeta, jeli, postaje ibadet, to jest bude nagrađen kod Allaha Đelšanu. Također ihlas je razlog spašavanja od kazne i ulaska jeli, u džennet, Također jedna od osobina, to jest vrijednosti hlasa, jeste da je hlas razlog postizanja pobjede i obskrbe, e, također dijelo dobija na bereketu zbog hlasa. E, također jedna od vrijednosti hlasa jeste da ih hlas odmara, jel ako ćemo tako kazati čovjeka od toga da traži zahvalnost kod ljudi i od ljudi ne očekuje, zbog svojih dobrih dijela da ga neko pohvali ili mu da neku naknadu ili nagradu. A što se uz to veže jeste da ihlas olakšava čovjeku činjenje dobra i ostavljanje zla. Či znači, čovjek koliko god jači mu je njegov ihlas, to mu je lakše činiti dobra djela i, i lakše mu ostaviti ona loša koji eventualno jeli čini. E, ne znam da li se ja dobro čujem, morat ćete mi ovaj, e, ako slučajno prekidam da mi kažete, jer moguće je da kod mene ima nekakvi smetnji, pa bih volio da čujem ovo do sad kako se čulo. Nadam se da me čujete i dalje. Tamam. Znači ovo su neke od vrijednosti e, E, ihlasa koje smo spominjali prošli put nadam se da jeli da smo ovaj tu kod sebe neke stvari jeli većinu ovih stvari znali imali kod sebe e, razmišljali o njima kazao sam znači prošli put da kazao sam prošli put znači da ovaj čovjek to jest osoba musliman koji želi nagradu kod Allaha Đelešanohu a, da mora paziti kod činjenja svojih jeli, dijela vrijeme prije činjenja, vrijeme, e, vrijeme ono u toku činjenja djela i vrijeme poslije, a sve se to jeli, veže za ihlas. Nakon jeli, što se razmišlja o ihlasu, nakon što jeli, zaokružimo u temu, vidjet ćete, a evo i do sad se možda neke stvari pokazuju, vidi se da je postizanje hlasa težak posao. Nije to lahko. da je to svakodnevni posao, ali on iznova, znači, da ihlas traži od nas, znači da se borimo protiv onog svoga ja, jeli, da se to ja, to jest naš čeif i naše, jeli, onaj, kako to kažu, nec, tu nema on ništa od, djela koja mi činimo jer je to ihlas je kako kažu neki učenjaci žrtvovanje ili kažu klanje prohtjeva to ono, ono, ono, ono nefsa onog nefsa jer tu kad činimo djela znači činimo isključivo ima Allaha Đelešanu pojedini učenjaci su jeli lijepo rekli o ovim stvarima e, pa kažu e, kao što je naprije Sufijana na Sauri govorio, kaže nisam liječio kod sebe ništa teže od nijeta. Jer on je kod mene, kaže, stalno prevrtljiv. A mi iz ličnog iskustva znamo koliko nas šeitan u tom napada. Znači koliko nas zna napadat kad stanemo klanjati. Jeli gotovo ako je to u džematu. E, sigurno je šeitan napadao i da bi bar malo otkinuo i da bar malo pokvario li naše jeli, iskrene nijete prema Allahu Također, kaže, neki od učenjaka govore, kaže, čuvanje nijeta od pokvarenosti je teži čovjek od dugog ičtihada, iz dugog napora. Znači da čovjek duže i radi. Naprijed, lakše je čovjeku čitavu noć jeli, ili ustat na noćni namaz i klanjat nego to sakrit jeli, i, i čuvat da to bude samo između a, Allahovog roba i njegovog gospodara jeli neki dan baš primjer takav sličan se desio da čovjek onako manje više ovaj koliko je učeno islamu, koliko zna da ovo treba skrivat, govori kako ustaje na primjer navečer klanja dva rekeata i drugi ga vidio i tako u tom smislu priča o tome, sve to Uh, uistinu umanjivanje nagrade koju Allah Đelšanhu obećao vjernicima koji rade jel, dobra djela. Također, na primjer, kaže Sahl ibn tu Tustari kaže nema težih stvari za dušu od ihlasa jer ona u tome nema nikakvog udjela. Znači to je jedna od stvari najteži znači, za čovjekovu dušu. Također se kaže ne može se sastaviti ihlas, to jest iskrenost prema Allahu i traženje hvale kod ljudi isto kaže kao što se ne mogu sastaviti na jednom mjestu one kopnene i one jeli, vodene životinje, ribe i neke kopnene životinje, isto tako u jednom srcu ne može da bude e, želja za hvalom, jeli, od ljudi i, i, i hlas prema Allahu Đelešanu. Jer jedno drugo, jeli, izbacuje, ukoliko je tu ihlas, izbacuje ovu drugu želju za hvaljenjem, a pogotovo što je posebno teško jeste da čovjek održi ihlas u, u onim javnim djelima, to su djela jeli, naših kako da kažemo, udova, poput namaza, sadake i slično, jer to su javna djela, a javna su djela ona koja radimo vanjštinom, pa zbog toga što više činiti ti djela, ali da nas, jeli, da, da krijemo takva djela bit će bliže, jeli, tog ihlasu. Mada, znači, mi moramo znati da neka djela se, jeli, tako je Allah Đelšanu propisao da se pokazuju ljudima, da ono, ljudi ih vidi, ne da ih pokazujemo ljudima, klanjaju se prije namazu, džematu se klanja, ali međutim e, znamo zbog čega se klanja sve, ali mi moramo paziti znači, da naš ihlas, da naš nijet bude Allahovu djelošanohu zadovoljstvo. Ja ću ako Bog da spomenuti danas e, stvari koje kvare ihlas, e, njih jedno šest, sedam stvari. opet napominjem da ukoliko stvari kad slušamo predavanje, e, prvo što moramo raditi jeste da preispitamo sam sebe. Da li ovi, evo konkretno sada ove stvari koje ću ja spomenuti za lahu pomoć, da li te stvari se nalaze kod nas? Svaka od ovih stvari možda zahtijeva jedno posebno predavanje, međutim ja ću ih, ako Bog da, ukratko spomenuti, pa ako bude nekad, ako Bog da neke šanse, pa ćemo o njima jel, progovoriti u posebnom nekom predavanju a sad znači samo da spomenem ukratko neki od stvari koje kvare hlas. Prva od stvari znači koji kvare hlas to jest našu iskrenost prema Allahu Đelešanuhu jeste el-uđb, to jest na arapski se kaže el to je umišljenost ili samodopadanje dopadanje. Ta čovjek znači je zadivljen svojim djelima, kao što se spominje u jednom od hadisa Božih poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je rekao kad vi ne biste griješili bojao bih se za vas onoga što je gori od toga. Pa je rekao el uđb, el uđb, znači ta stvar zna biti jeli, jako opasna, a mi jeli, rijetko na, tom, na to obraćamo pažnju. U jednom od rivajete se također spominje da je jedna od tri upropaštavajući stvari e, e, el pa kaže tri su stvari upropaštavajuće pa prva kaže škrtost koju se čast strasti koje se slijede i kaže treća je umišljenost to jest el uđb kad bi definisali el mogli bi kazati da je to e, preuveličavanje blagodati koje imamo, jeli? I pouzdanje u njih. Naprijed da se čovjek preuveličava ono što ima jeli, u svojoj ruci od bogatstva i da se na to jeli, oslanja kao što imamo dosta ljudi koji kažu jeli, ja imam toliko i toliko sa svojih deset prstiju sam zaradio ovako onako kao što čujem od ljudi čija je vjera slaba kaže uz zaborav da tu blagodat jeli, pripišemo i dodamo jeli, da na njoj zahvaljujemo onome koji, nam je to dao, to jest da zahvaljujemo Allahu Đelešanuhu na onome što nam je dao, nego ponosimo, jest, nije to ponos, to je više umišljamo, tako da čovjek, na primjer, nekad se umisli zbog toga što je zdrav, pa misli da može sve, a i sami znamo kako to zdravlje lahko može da jel nestane. Jer je svaka blagodat od Allaha Đelešanu, a spoznaje istih blagodati i zahvala na njima je jedna od osobina ihlasa kod osobi. Zato je obaveza čovjeku da svaku blagodat koju ima pripiše Allahu i da mu zahvaljuje na njoj, počevši na primjer od upute na pravi put jer uistinu ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Tako, na primjer, imamo ljude koji se, jeli, umišljeni su svojom fizičkom snagom. E, ovdje treba napraviti jednu razliku između oholosti i umišljenosti. Mada je umišljenost, to jeste ruđb, e, samo korak ispred oholosti. Jer samo kad počne čovjek da se umišlja, onda ukoliko napravi još jedan korak pa se počne uspoređivati s nekim pa tu svoju naprijed evo fizičku snagu a počne uspoređivati s nekom drugom fizičkom snagom nekog drugog čovjeka ili osobe e, tada ulazi u oholost također neki su umišljenosti zbog svoje pameti jeli, svoje inteligencije mada i ta inteligencija znamo od koga je pa je treba jele zahvaliti Allahu i na onome što nam je dao neki se jeli, umišljaju zbog porijekla, neki brojem djece, a neki se umišljaju jeli, zbog toga što su u nekom ibadetu. Ovo posebno mi moramo obratiti pažnju, mi jeli, govorimo oni koji su koji se svoje živote hoće da usklade sa, sa onim e, s čim je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam baš u ovoj, kako da kažemo tački zna nas je li šeitan dobro kako da kažem dobro nam staviti zamku pa e, na neki način se umislimo zbog toga što eventualno smo eto pogledamo na prije danas ko je bio na jaci pa je vidio dosta ljudi koji jeli nisu ni u džamiju zavirili pa ono na neki način počneš da, da osjećaš nešto smatrajući se da si nešto eventualno bolji od nekoga i ovako onako odmah je to već ulazak u jeli, umišljenost da nas Allah toga sačuva zbog toga jeli, moramo pripaziti e, da ta umišljenost nas pogotovo ovdje gdje su ibadeti gdje je nama učenje Kur'ana i slično evo naprijed neki ljudi znaju dobro da uče Kur'an e, Zbog čega oni dobro uče Kur'an? Prvo, prije svega treba da znaju da je to Allahov blagodat. Naravna stvar, bilo je tu njihovog truda. Ali opet ne bi se oni mogli po trudu Allah nije dao sve to. Znači opet sve vraćamo Allahu Đelešanuhu. Pa kaže jedan od, od učenjaka, kaže dovoljno je čovjeku znanja da se boji Allaha, a dovoljno mu je neznanja to da se umisli svojim djelima. Znači, dovoljno je čovjeku pokazuje svoje neznanje ukoliko se umisli svojim djelima. E, također Omer radijallahu u jednoj predaji kaže se da je rekao od ispravnosti, kaže tvoje teube jeste da spoznaš svoje grijehe, od ispravnosti tvoje dijela jeste da se kloniš umišljenosti, a od ispravnosti zahvale jeste da spoznaš svoje nedostatke. Ima još ovih jeli, predaje dosta, e, još ću spomenuti na primjer da jedan od, od INA kaže sreo sam, u jednoj predaji se kaže 30 ashaba, u jednoj kaže oko 500 ashaba, svaki se kaže bojao nefaka, licenijestva, znači bojao se da nije, e, da nije neiskren čovjek. Uglavnom, lijek od, ovo, od, ovog, ove bolesti, to jest od, ovo, od ove stvari koja kvari ihlas, jeste da se spozna Allahova veličina i Allahova blagodat u svemu onome što nam je dao i da se na tome Allahu djelušanu zahvaljuje jer bilo koja blagodat koju, mi osjećamo ovdje od vida, sluha, bilo šta da vidimo od upute, od svega što vidimo jeste to je od Allaha Đelešanu i na tome trebamo Allaha Đelešanu da zahvaljujemo. Samo tako ćemo biti spašeni ako Bog da od upadanja u grijeh i samo tako ćemo spasiti naš ihlas od toga znači da nam bude pokvaren. Znači to je to jest umišljenost. Sljedeća stvari koja kvari naš ihlas, to jest našu iskrenost prema Allahu Đelešanu jeste rija. Poznato nam je, znači rija to je činjenje dijela e, da bi se pokazalo ljudima ili e, slično to je rijao jeste sum'a, to jest da bi ljudi čuli za nas da radimo neka djela, a obo dvije te stvari su jako, jako opasne i što je posebno opasne jeste što su te stvari toliko skrivene kao što se spominju u nekim rivajetima da je skriveni ta rija i ta, jeli, ta, ta, ta, ta činjenje dijela da bi nas jeli ljudi vidjeli e, skriveni je od kaže hoda crnog brava po crnoj stini u crnoj noći jeli, pa je zbog toga e, ta osobina koliko je znači E, nije u osnovama imana, nego je ovako u sporednim stvarima okarakterisana kao mali, jeli, širk. Širk, znači, to je veliki grijeh, ali, znači, ne izvodi čovjeka izvjeri. A ukoliko se ova, ova rija, to jest činjenje dijela zbog toga da bi jeli nas neko vidio, ili zbog ljudi, jeli da bi bili viđeni, e, ukoliko je osnovama imana, to je nifak, jeli da nas Allah još on toga sačuva ili veliki širk, nadam se da, da će nas Allah Đeršan toga sačuvati, a nama, na nama je da Allah Allaha molimo da nas od toga spe. O pogodno e, i Erdija, o njima posebno predavanje, e, možda je i bilo posebno predavanja, ja sam u nije to tome posebno govoriti, ne bili se jeli, e, potpomogli vjernici u borbi za iskrenost svoju, znači da bi kod Allaha Đelešanu bili na što većim derađama, jer kao što znamo najveći deređe će imati oni koji su iskreni među šehidima, među poslanicima, među dobrim ljudima bit će tu, jeli, i oni koji su iskreni, pa što više iskrenost, to ćemo više zaraditi kod Allaha Đelešanu. Neki od primjera, na tog, tog e, imamo onako u našim svakodnevnim životima prijatelj čovjek kaže skriva svoja djela ali očekuje da zbog toga što ta dobra djela čini da ga poštuju njegovi komšije njegovi radni kolege njegovi profesori i slične stvari znači e, kao da očekuje da, mu to bude ta, i ibadet da, da dobije nekakvu naknadu za to pa ako on nekakav propust učini, očekuje da se prema njemu, na primjer, njegov eventualno neki šef posebno odnosi, znači jer on je vjernik, on klanja, on obavlja stvari koje, koje je propisane s islamom. Nažalost, eh, to je znak da čovjek nije, nije u potpunosti iskren. Ili, na primjer, očekuje da ga neko pohvali kao da očekuje platu za, znači, za ta svoja djela, a mi pod navodnicima platu ne očekujemo ni od koga osim jel, da Allaha Đelešanu koji će nas ako Bog da nagraditi a nagradit će nas shodno onoliko koliko smo radili djela za njega jer eh, kao što se spominje u rivajetima da će na sudnjem danu onaj koji bude radio djela eh, koja se radi ima Allah Đelešana radio i zbog nekog drugog, evo ovdje, znači zbog ljudi, eventualno da bi mu zahvaljivali, da bi dobio ugled, da bi ovako, onako, bit ćemo rečeno, vidi, traže naknad odanoga zbog kojeg si radio. A Allah se ne može slagati. Allah Đelešanov će našu iskrenost, jeli, ispitat i uistinu e, u istinu će doći e, kod Allaha Đelešanu svako sa svojim dijelima i Allah Đelešanu zna zbog čega mi svakodnevno radimo dijela, jel to zbog njega zbog nečeg drugog. E, imate, e, šeitan je, jel, kako to mi kažemo, onaj, ne možemo, e, da ne, bojim se da ne upotrebim pogrešnu riječ, ali na neki način on je mudar, ima sa nama jako puno iskustva. Pogledajte, nekad čovjek ja, ono, jasno čini rija, znači ono otvoreno, kako da kažem. Međutim, ponekad je to indirektno, pa čovjek se ponekad ponižava, kaže, pred ljudima, želeći time da bude u očima ljudi. Imate, na primjer, nekad čovjek uzme uči Kur'an i ide cestom, ulicom i uzme tespih u ruku, zikri tespiha tam vam, da, da bi ljudi pomislili što je on mašala, jel, dobar. A ponekad se ponižava, jel, e, pred ljudima želeći time da bude očima ljudi. Kako bi rekli kako je on mašala ponizan, blag. Sve su ovo jeli, stvari koje su, koje znaju te kako biti opasne po naš ih hlasno Također jedna, jedna od slika, jeli, od manifestacija tog rija zna biti da čovjek, kaže, čini djela u tajnosti, a onda priča ili priča o njima u javnosti ili na neki način ukazuje da je on to uradio. E, na prije klanja noćni namaz i onda sutradan priča sa svojim komšijom i govori kako je sinoć oko dva, tri puho jak vjetar padala kiša ili bilo tiho, čulo se crku ptice, ovo ono, da bi komšija ili taj njegov kolega upitao a što si ti radi u tri sata, u dva sata, znači po noć pa onda počne priča, pa eto, ovako, onako, znači sve su to stvari koje ukazuju, jeli, E, na neiskrenost da nas Allah Đeršan toga sačuva moramo paziti jer, kao što je spomenuto znači ono naše ja tu nema udjela jer radimo u ime Allaha Đelešanuhu e, sva ta djela jer ako očekujemo da nas neko pohvali nažalost gubimo dobrih djela Također jedna od osobina e, je manifestacije ovog, ovog rija jeste da ono naše znamo čuto ljudi, pogotovo ljudi koji su slab malo sa praktikovanjem islama ili malo su manje, pogotovo slabo učeni u islamu, imamo dosta ljudi koji govore halal, bilo, ja sam tu i tu dao, tu i tu, ovako, onako. Znači to, to je malte na 100% ovaj, eh, manifestacija jedna rija suprotna je hlasu jer čovjek koji jeli, daje, udjeljuje, radi dobra djela znači on ne prigovara nego šta čak ni, jednim ovakvim jeli, ako je iskreno ima Allah šan dao i halal bilo on to neće spomenuti jer tada umanjuje jeli, dobra djela svoja znači naknadu za svoja dobra djela tako spominje se na primjer nakon malo više šaljive priče zabilježene su i spominju se pa se kaže za nekog čovjeka kaže, koji je došao u džamiju pa je klanju pa su ga ljudi počeli hvaliti, pa kad jedan kaže predo selam, fino rekli mu, to pa mašalo što lijepo klanja, on predo selam, pa kaže, e da znateš da je postim danas, koliko me tek tada hvali, jel? E, spominje se za nekog jel, čovjeka kad je došao u Irak prije 20 godina i on govori, pitaju ga kad si kaže došao u Irak kad je došao sam prije 20 godina a već 30 godina sam postač ima vjerovatno ustaljen e, post koji možda ponedjeljkom, četvrtkom, da Ali kaže, pa mi tebe pitamo o tome kad si došao u Irak, ne pitamo te o tome, ali kad si, ovaj, koliko godina postiš. Ali eto, znači čovjek je nekad željan da se pohvali, pred ljudima, sve to ukazuje da je to slaba iskrenost prema Allahu Ima još ovakvih slika i ovakvih manifestacija dosta e, koje smo vjerovatno čuli, možda i doživjeli, možda i uradili, E, zato Allah Đelšan molimo da, da budemo iskreni i ako smo eventualno nešto ovo uradili da, se pokajemo da molimo Allah Đelšanu da nam primi ako smo to uradili iz neznanja a u većini slučajeva je tako a ukoliko opet nekoga čujemo na lijep način da ga jeli, naučimo, upozorimo da to nije od ihlasa e, djela bivaju poništena, znači ukoliko uđe rija u, u, ta djela, shodno naliko koliko je, uh, gdje se našu rija. Kao što je spomenuo, znači ukoliko je u to osnovi djela, bude poništena. Ukoliko je, na primjer, evo čovjek je klanio noćni namaz, usto ima Allah šanhu međutim, stradan malo o tome govori, tada biva umanjeno, jele ovaj, naknada za, za činjenje i naknada za dobro djelo koje je uradio. Ovo kad čovjek se hvali onim što je a mi danas imamo nažalost slučajeva da se ljudi hvale onim što nisu radili, ali molim Allah Đelšan da budemo daleko od takvih, jeli da ne budemo a, oni koji su koji se hvale onim što ne urade, a pogotovo e, znači da ne budemo od onih koji se hvale, jer Allah zna ko je za hvalu i on koga pohvali taj je li hvaljen i taj će dobro proći na sudnjem danu. Ja bih volio, znači, e, sad imam još spomenuti nekih primjera, e, volio bi da vidim, čujem, jel čujem se, a čujete li me, e, kako bi nastavio, ako Bog da, ovo predavanje, eh, tamam, jer već sam kazao, znači da bojim se da, da mi ovaj, konekcija ne zafrka nešto, pa eh, alhamdulillah, a usput da provjerim kome sluša, jel? Ovaj, da Allah da nagradu onima koji slušaju, jer, ali onome koji govori da se skupina seli u dženet onako kako smo jel, se skupili večeras da tražimo ispravno jel, e, islamsko znanje. Znači spomenuo sam, znači ove su dvije e, najveće stvari koje kvare i hlas. Malte novije što ću poslije spomenuti jesu e, stvari koje ulaze u ove dvije to jeste el uđb, i rija, znači, ili suma, da znači da čovjek radi neka djela da bi o njemu ljudi čuli ili ga vidjeli, pohvalili, slično to. Treća od stvari koja kvari ihlas jeste, kaže da čovjek kritikuje druge kako bi oni koji slušaju zaključili, kaže da je on čist od tih grešaka i nedostataka. Ponovit ću još jedan put, ovo je, zna se dešavati nažalost, kod nas i kod nekih naših, nažalost, e, predavača e, koji ne obraćaju pažnju, nisu očitili svoja srca e, kritikujući druge, kažem predavača, jer mnogi se petljaju tamo, tamo gdje im nije mjesto, pa uzmu za mikrofon, počnu ljudima tumačiti to islamu, međutim nisu uh, sabrali neke stvari, kako da kažem, i onda dešavaju nam se ovakve, na primjer, stvari, kaže da čovjek kritikuje drugi kako bi oni koji ga slušaju zaključili da je on takav čisto tih grešaka e, i nedostatak Kao, na primjer, da kaže taj i taj spomene ga nekad imenom nekad će ono reći, kazat aj nećemo ga ovaj, spomenuti mu ime, ali pogledat ćemo ga samo, jel? Ili ukazuje na njega, kaže taj i taj nikad nije klanjao na prijer noćni namaz. Ne klanja što znači oni koji slušaju tog predavača e, kažu, znači da bi oni zaključili kako taj predavač mašala obavlja noćni namaz ili kaže nije nikad otišao na umru nije nahad otišao ima toliko i toliko jeli, metke sličnih stvari ta i taj zapostavlja sunnete taj i taj radi ovako, taj i taj radi onako, znači iz razloga e, sa namjerom, a ta se namjera zna i kako dobro osjetiti, e, s namjerom da, da bi skrenuo pažnju, vidi, on ne valja, ja valjam. Znači tu je dokaz da ta iskrenost jeli, nije na nivou, jer ne radimo mi djela da bi nas ljudi vidjeli hvala, Naravno stvar tu dolazi poslije, a, mi se od toga ne možemo otrgnuti e, ako Bog da spomenuću e, kako to shvatiti e, u stvarima znači nakon koja, koja ćemo spomenuti poslije ali ovdje čovjek treba da zna kako će nekoga kritikovati i zbog čega radi neka djela. Pa imamo hadis gdje kaže Boži poslanik sallallahu selam vežu se za ovo za ovu pa kaže kad neko kaže propali su ljudi Kaže, on je taj koji je najviše upropašten. Jel, ti smate dosta, ovo sve u helač ode, jel? Međutim, takvi ljudi su pesimisti i poslanik sallallahu alaihi sallam, jel, e, e, nas upozorava da ne budemo takvi, da kritikujemo ljude gledajući njihove loše osobine, a pogotovo da ukažemo, eto, kako smo mi dobri, a drugi niko ne valja. E, a od osobina ili hlasa, kao što će biti spomenuti, da čovjek je oštar prema sebi, a, onako blažu malo prema drugima, da nalazi drugima opravdanje. Znači ova stvar, jeli, kvari na mehlas. I ovo je među prvim znakoma neiskrenosti, da li se ovo radi zbog zavisti ili nečega sličnog, e, svakako nije dobro da se nalazi kod nas. Jer čovjek, pogotovo čovjek koji poziva ljude u islam treba da pazi svoj jezik, da na svoj jezik ne uzima druge ljude. <clears throat> Ako na svoj jezik ne bude uzimao druge ljude, znači u lošem smislu govorim, e, neće ni oni njega uzmat na jezik. Međutim, vidimo danas, prvo započnemo na jezik uzimati one koji su a oni skroz, jel, nisu ni e, ono što rekli, originalni, pa onda počinjemo uzmat oni koji su jeli ovamo <clears throat> malo bliži islamu, koji se to islamu, koji ovako onako, dok ne počnemo na jezike svoje uzmat i oni koji su maltene, Allah najbolje zna, možda su među Allahovim iskrenim robovima, ali Allah Želešanuhu e, čuva svoje iskrene robove, zbog toga treba paziti kad na jezik, to jest kad je ružnim, pa u stvari treba izbjegavati da ružni spominjemo ljude, Trebamo spomenuti dijela i znamo kako se to radi, ali govorit ćemo ako Bog da o tome. Znači, paziti svoj jezik da, jel, jer ne zna se, mi smo ljudi, pogriješćemo, nekad ćemo udariti na čast muslimana, čast dobrog Allahovog roba, eh, a, a mi znamo koliko je veliki grijeh, znači udariti na čast nekog od muslimana, kako ćemo se Allah Đelšanu opravdati za to? <clears throat> Zbog toga što manje, kao što spominje neke naših prijetodnika, klonite se, kaže, spominjanja ljudi, jer to je, kaže, propast. A spominjite Allaha jer u tome korist. Što više spominjate Allaha, klonite se spominjanje, jel? ljudi. Čak više ako ih hvalimo, zna, to biti šteta po one koji ih hvalimo. Također, e, stvari koje kvarije nam ihlas jeste ukaziva, da čovjek, kaže, ukazuje na munker, to jest nevaljaštinu neku, neko loše djelo, kako bi za njega rekli oni znači koji su uz njega kako taj sprečava zlo ili na da udjeljuje čovjek da, poziva da ovako na iz tog razloga da bi ti ljudi koji su kod njega zaključili kako on mašala sprečava zlo kako on udjeljuje ili da ga radi kako se, kaže, ne bi reklo da on ne sprečava zlo. Znači, glavni uzrok zbog čega radi ta djela, nagovara na dobro, odvraća zla, jeste zbog čega, zbog toga, e, zbog ono šta će ljudi reći. Šta će moji, ili ti, da kažemo muridi, to jest moji učenici kazati šta ako se sad meni desi ovdje pa ja kažem, postavim pitanje pa ja kažem ne znam, ili vidim neko zlo, prolazim, a kraj mene moj učenik, ha, koji slijedi me, ugleda se na mene, ja prolazim sad kraj nekog munkera i znam da je najbolje proć dok se ne, ne stvori jel, uslove da se to ispravi, najbolje je proć, ali ne mogu proći jer ovaj, kako će ovaj što ide kraj mene pa ja onda jel, uradim to, upozorim, izgalamim se, nasavetujem a ali ti je pogrešan. Zbog toga trebamo pazit, znači, ukoliko ukazujemo na munker, ukazujemo to zbog Allaha Đelešanuhu, e, iskrenim nijetom i tada će nam naš ihlas e, donijeti korist. A ukoliko ukazujemo zbog toga da se jeli, bojimo za svoj imidž, kako da kažemo, za svoj glas, onda smo daleko od ihlasa. Stvar koja kvari ihlas također, e, kažem, naslanja se na ove dvije prve, jeste da čovjek daje fetve bez znanja. Znači, fetve bez znanja su dokaz da čovjek e, nije dobar sa ihlasom. E, lijep je primjer koji se spominje o, o Enas ibn Maliku, Malik ibn koji je e, imam, znači jedan od četvrci imama kojem su došli bilesi iz, iz e, Andaluzije, to iz Španije, došli su mu ljudi da pitaju ga o nekim stvarima, pa je odgovorio, kažu, na mali broj tih pitanja i kad smo rekli pa što ćemo, kaže, vratit se, kaže, u Španiju i kazat veliki, kaže, učenjak e, Malik ne zna reći, pa šta ćemo im kazat, kad recite da je rekao Malik da ne zna znači njega nije bilo stid znači što god je veći e, kako da kažem, autoritet čovjek sve se teže upušta u jeli, e, davanje fetvi a što god vidimo manji autoritet to sad pa sad fetve izbacuju se iz usta E, jednoj takvoj ovaj sam, nažalost, i sam e, prisustvovao, jel, hvala Bogu pa nisam učestvovao, da su hađije onaj prvi dan Bajrama, znači vratili se od Ozgosa sa Muzdelife i taj dan znači trebaju se baciti kamenčići na e, džemre se kurban, skinuti se hrami, otići se obaviti skidaju se hrami nakon što se znači odradi bacanje kamenčića, ljudi tada skidaju hrame. E, međutim, ovi ljudi koji su došli, oni su prije vremena bacali te kamenčiće na džemreta. I meni jedan od mojih jeli, kolega postavlja pitanje šta ti misliš o tome. A u Meki imamo, hvala ti Bože, pa na svakom čošku mjesto gdje možemo postaviti fetvu i odgovoriti i naćemo jeli, odgovor na to. I njima je bilo možda mrsko prohodati samo jedno 200 metara od hotela i da upitaju. I ja njemu spomenem i kažem mu, te pitaj pametnije glave od moje, jer ja bi znao za sebe kako bi to uradio, međutim već <laughs> snositi odgovornost za 20-30 ljudi, meni to nije išlo nikakvu korist. Međutim, on se samo okrenuo od mene i drugom, jednom od studenta, postavio nam da ode da traži fetvu. Nažalost, sve to ukazuje znači koliko neozbiljno shvatamo davanje fetvi. Pogotovo danas, hvala Allah Đilšanu, imamo dosta autoriteta. Evo, večeras e, imamo čovjeka koji je od tih e, autoriteta koji, jel da ga Allah Đilšanu pomogne, e, prihvatio se to Eh, odgovaranja na pitanje. Ja pravo da vam kažem ne volim eh, odgovarati na pitanja eh, pošto stvari ako ćemo ona ćemo kazati moramo li da budemo kako to naš narod kaže potkovan dobro znanja. a imamo evo ljude kojima možemo postaviti pitanje pa njima postavljamo nemojmo tražiti tamo ko će nam odgovoriti onako kako nama jeli ovaj, godi tako znači E, fetva bez znanja e, obično dolazi kao stid stid jeli, od, od neznanja ali <laughs> mi se ne trebamo stiditi neznanja nego trebamo za i učiti jeli, ako nešto ne znamo pa neko te nešto upita pa ti ne znaš recimo ne znam pa onda vrati se učenima i knjigama pa uči, nauči da drugi put jel, eventualno znaš za sebe ili pomoći nekome da nađe od E, jer kaže da čovjek traži znanje, ovo je, ovo je zanimljivo, ovo, stvar kad sam je čuo onako sam sebe, ali ponekad hvatam u, da li sam u ovome, pa kaže da čovjek ne želi tražiti znanje, ali gleda, kaže, da je u društvu učenih, kako bi se reklo da je taj i taj u društvu tog i tog učenjaka i kako je nišao kod njega na silu, pa kako je ovaj obilazio njegovu kuću, kako ovo ono. Znači iz razloga, znači da bi se, jeli, kitio tuđim perjem, nažalost, e, kako to naš narod kaže, ali da bi se hvalio nečim, e, nečim društva. Nažalost, to je jedna od stvari koja se smatra u suprotnom jer mi se trebamo družiti sa učenima, trebamo im pomagati, trebamo da smo njihovom društvu isključivo prije svega da to bude da bi što više od njih naučili, da bi što više vidjeli od njih, jer znanje se inače uzima da se družiš sa učenima. Ovako, na primjer, činjenica uzima se ovako, ja vama držim predavanje, mislim lijepu temu, ovako, onako, međutim, pravo znanje se uzima, li, ono kad vidiš, ako čovjek praktikuje ono što govori, tada, jel, to liježe na srce, ali ne treba ni ovakve stvari izbjegavati, ali treba se koristiti i, i druži sa učenima, obilaziti ih, uspućeš ćeš vidjeti ali tim učenima treba nešto, u kakvom su stanju, možda pomogneš Allahu vjeru tako što pomogneš učenog i sličnim stvarima. Nažalost danas kod nas je, jele, od toga smo se malo odmakli ali kažem, što više, znači druži se sa učenima, ali pazit na nijet, ne zbog toga da bi se mi fali kako sam ja aman bio u društvu tog i tog, da ne nabrajam, da ne nabrajam sad imena E, da me ne bi neki pogrešno shvatili evo neku noć sam ovaj, ušao ovdje na ovu, na grupu alhamdulillah ja volim kad ljudi voli učene kad vidim da ima u grupi umjesto 30 da ima 80 90 ali međutim trebamo paziti na nijete e, zbog čega mi slijedimo i slušamo samo ders tog i tog a ne slušamo ders koji je neki hajmo kazati anonimios ili ne znam te nija šta E, da li su nam, ih, da li su nam jel, nije ispravne? Kažem, ima, ljudi vole da slušaju, ali moramo da pazimo s kakvim nijetom idemo na nečija predavanja, slušamo nečija predavanja, jel sam zbog toga da da se pohvalimo malo kako smo i njihovom društvu ili zbog toga se od njih nešto ili nauči. I zadnja stvar koju ću spomenuti, pošto evo vrijeme mi ističe, ja ne bi volio znači da zauzmem da uzmem e, e, vrijeme predavač koji dolazi posle mene da dolazi u šanohu jele, nagradi spomenut samo zadnju stvar koja kvari čovjekovu ihlas i pogotovo oni koji jele žude za nekom karijerom i slično tome da pripaze na ovo pogotovo ako te svoje, svog učenja i te svoje karijere misle nešto i na onom svijetu za tek se pripaze jer želja za karijerom, za ugledom znači za, tim za tom kako to Arabi kažu šuhratom, znači da budu poznati među svijetom, zna biti suprotna i Allah da, Allah dadne onome kome hoće ugled, karijeru i sve ostalo, ali ovaj, ako mi to radimo na najispravan način, onda smo jeli, nastradali. Pa kaže se u jednom hadisu od Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi kaže dva gladna vuka koja su krenula na stado nisu toliko opasna koliko je po čovjeku vjeru opasna njegova briga za imetkom i kaže njegova briga za ugledom, šerefom, znači to je da bude faca nekakva, pogotovo ukoliko to hoće da postigne tako što je on učen, da bude on MR, i ostalo, isključivo istog razloga da je bio poznat među ljudima. Već smo spomenuli da ne trebamo pogrešno ovo shvatati. Ne treba sad čovjek da ostavlja ganjanje nekakvih titula i učenja i da postane poznat, da bude i šejh i doktor nauka i šta već posle toga dolazi, jele, ali da to bude sa iskrenim nijetom. Jer nama trebaju učeni, pa ako dolazi usto, alhamdulillah, ono, dva, tri slova, alhamdulillah, dobro dođu, ali ne smije to biti razlog zbog kojeg učimo, zbog kojeg tražimo znanje, zbog kojeg pozivamo ljude u islam. Znači to moramo da pripazimo E, ja ću sam ako Bog da završiti e, s tim što samo da napomenem sljedeći dio od ovog predavanja bit će na temu e, sad sam spomenuo stvari koje nam kvari hlas a idući put ću govoriti na temu ako Bog da stvari koje nam a molim Allah Đelšan da bude moderni koji će, koja, kojima će djela jel, biti sva dobra i u ime učinjena i da neće jeli, nikome, ni u čije drugo ime biti učinjena toliko od mene subhanak Allahumma bihamdik ešhedan la ilaha illa ente wa atubu